وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين wala wewe hukuwa upande wa magharibi tulipompa Musa amri wala hukuwa katika waliohudhuria walakinna ansha'na qurunan fatatawala alayhimul umr وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين Lakini sisi tuliziumba kaumu na ukawa mrefu umri juu yao. Wala hukuwa mkazi na watu wa Madiana ukiwasomea aya zetu. Lakini ni sisi tuliokuwa tukiwatuma mitume. وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون wala hukuwa kando ya mlima tuliponadi lakini rehma itokayo kwa Mola wako mlezi ili uwaonye watu wasiopata kufikiwa na maonyaji kabla yako huenda wakakumbuka walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين Na usije kuwasibu msiba kwa iliyoyatanguliza mikono yao. Wakasema, ewe Mola wetu mlezi, mbona hukututumia mtume nasi, tukafuata ishara zako na tukawa miongoni mwa waumini? فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا وقالوا إنا بكل كافرون Ilipowajia haki kutoka kwetu walisema, mbona hakupewa kama aliyopewa Musa? Je, kwani wao hawakuyakataa aliyopewa Musa zamani? Walisema, ni wachawi wawili wanasaidiana. Na wakasema, hakika sisi tunawakataa wote. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين Sema, basi leteni kitabu kitachotoka kwa Mwenyezi Mungu chenye kuongoka zaidi kuliko hivi viwili tukifuate kama nyinyi mnasema kweli. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين نايكي ikiwa basi jua kuwa wanafuata pumbao lao tu. Na nani aliyepotea zaidi kumshinda anayefuata pumbao lake bila ya uongofu utokao kwa Mwenyezi Mungu? Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wenye kudhulumu. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون Na sasa kwa yakini tumewafikishia neno ili wapate kukumbuka. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na kwa yakini Mwenyezi Mungu alimteremshia Musa Taurati baada ya kuwahiliki wakanushao katika kaumu zilizotangulia ili iwe nuru ya nyoyo. Kwani nyoyo hizo zilikuwa gizani, hazijui haki wala uongozi mwema. Kwani hao walikuwa wakitangatanga tu katika upotovu na hawajui njia ya kupata rehema kwa mwenye kutenda kwa ajili yake. Na wakawaidhika kwa yaliyomo katika hiyo Taurati na wakakimbilia kuzifuata amri na kuyaacha yaliyokatazwa. Wala wewe Muhammadi hukuwa na Musa upande wa magharibi wa huo mlima pale Mwenyezi Mungu alipoagana naye kumwamrisha ujumbe wala hukuishi zama za Musa wala hukushuhudia alipofikisha utume. Basi vipi hawa watu wako wanakanusha utume wako na wewe unawasomea habari za waliotangulia? Na lakini sisi tumeziumba kaumu nyingi katika vizazi vilivyopitiwa na zama ndefu hata wakasahau maagano yalichukuliwa kwao. Na wewe wewe mtume ukuwa mkazi wa Madiana hata ndio wasimulie watu wa maka habari zao. Lakini sisi tumekutuma wewe na tumekupa habari zao kwa njia ya wahi yani ufunuo. Wala wewe we mtume hukuwepo hapo kando ya mlima pale Mwenyezi Mungu alipomwita Musa na akamteua kumpa utume wake. Lakini Mwenyezi Mungu amekujuvya haya kwa njia ya wahi yani ufunuo kutokana na rehema yake kwako na kwa umma wako wapate kufikisha hayo kwa kaumu ambayo haikupata kufikiwa na mtume kabla yako wewe ili wakumbuke. Ingelikuwa makafiri wanaopatwa na mateso kwa sababu ya ukafiri wao, wakataka udhuru na wakadai wakisema, ewe Mola wetu mlezi, mbona hukutuletea mtume tukamwamini na tukaikubali miujiza yake na situkawa miongoni mwa waumini, basi usingekuwepo ujumbe wa mtume. Na alipoleta mtume kwa Mwenyezi Mungu Qurani kutokana na Mwenyezi Mungu, makafiri walisema laiti yeye angelipewa miujiza ya kuonekana na kama aliyopewa Musa na kitabu cha kuteremka mara moja kama Taurati na hali hao walimkataa Musa na ishara zake kama hivi leo wanavyomkataa Muhammad na kitabu chake. Na wakasema, si, si, tunawakataa wote wawili. Basi kukataa ndiko kulikopelekea kuikanya miujiza. Ewe mtume, waambie ikiwa hamu ya Taurati na Kurani, basi leteni kitabu kingine kinachotoka kwa Mwenyezi Mungu, kilicho na uongofu bora kuliko hivyo au kama hivyo. Nami nikifuate pamoja nanyi ikiwa nyinyi mnasema kweli katika hayo madai yenu kwamba tuliyokuja nayo ni uchawi. Na ikiwa hawaitikii wito wako kwa kuleta kitabu kiongofu zaidi, basi jua kuwa wamebanwa na hawakukubaliwa na hoja yote na kwamba kwa hayo wanafuata pumbao zao tu na hapana aliyezidi kwa upotovu kuliko yule anayefuata pumbao lake katika dini bila ya uongofu kutokana na Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu hamwafiki mwenye kuidhulumu nafsi yake kwa kufuata upotovu bila kuifuata haki. Na bila shaka Mwenyezi Mungu amewateremshia Qur'ani kwa utungo, baadhi yake kifuatia baadhi kwa mujibu wa inavyotakikana na hikma. Na kulingana na ahadi na maonyo na hadithi na mazingatio ili wapate kupima na kuyaamini yaliyomo ndani yake.